الله الله الله الله الله الله والله نور على الصبح اليوم علم ولك احلى دي جي جوجا <laughs> وكيزار ولك ال Eu tô na pista e vou tumultuar. Eu tô na pista e vou tumultuar. يا حبيبي يا قلبي يا روحي بحبك يا سارة Muito cuidado, mulher. Muito cuidado, mulher. Mulher, mulher, o golpe tá aí, cai quem quer. O golpe tá aí, cai quem quer. O golpe tá aí, cai quem quer. Cai quem, cai quem, cai, cai quem quer. Cai quem, cai quem, cai, cai quem quer. E não adianta me enganar, fingir que tá apaixonada. Não adianta me enganar, fingir que tá apaixonada. Mete louco que eu meto marcha. Mete louco que eu meto marcha. Mete louco que eu meto marcha. Falou que ia dormir, mas tava na balada. Falou que ia dormir, mas tava na balada. Mete louco que eu meto marcha. Mete louco que eu meto marcha. Mete louco que eu meto marcha. O golpe é o mesmo, só muda a vítima. <laughs> الله الله الله الله الله الله والله نور على الصبح اليوم علم ولك احلى دي جي جوجا وكيزار ولك العب يلا Eu tô na pista e vou tumultuar. Eu tô na pista e vou tumultuar. يا حبيبي يا قلبي يا روحي بحبك يا سارة Muito cuidado, Mulher, muito cuidado. Mulher, mulher, <laughs> mulher. O golpe tá aí, cai quem quer. O golpe tá aí, cai quem quer. O golpe tá aí, cai quem quer. Cai quem, cai quem, cai, cai quem quer. Cai quem, cai quem, cai, cai quem quer. E não adianta me enganar, finge que tá apaixonada. Não adianta me enganar, finge que tá apaixonada. Mete louco que eu meto marcha. <laughs> Mete louco que eu meto marcha. Mete louco, que eu meto marcha. Falou que ia dormir, mas tava na balada. Falou que ia dormir, mas tava na balada. Mete louco, que eu meto marcha. Mete louco, que eu meto marcha. Mete louco, que eu meto marcha. O golpe é o mesmo, só muda a vítima. <laughs>